abarundi badukurikira bari hanze y'igihugu kugira nabo bagire ico baterereye mu kubaka kino gihugu cabo muti rero uno munsi tugaruka kubiki Kuwa cumi na gatanu nyakanga amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe demokarasi canke intwaro rusangi mu Burundi ntawuvuga demokarasi ngo asige nyuma umugambwe sawanya Frodebu niwo mugambwe wavuyemwo umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu nubwo atamaze umwanya munini ni mu mwaka uh, ni mu burundi kandi tuza mu myaka ya za mirongo icyenda aho mu burundi havugwa demokarasi ko ariho yoba yaratanguriye umutumire turi kumwe hano yarabonye ivuka rya demokarasi mu burundi uko demokarasi yavutse n'uko yagiye ikura arabona uko yagiye iraburizwa akenshi muri menshi yaranagiye mbere no mu biganiro yarusha ibya jeseti na jedisi arabizi neza ni ukuvuga ko yagize nawe eh? ne uruhara uh, mu gufasha kino gihugu cacu cyane cyane kuko ari mu bashize umukono ku masezerano y'iyarusha akaba ari masezerano ibwirizwa nshingiro ry'uno musi rigendera ko none demokrasi uno munsi yifashe gute inkingi zayo zubahirijwe gute ni gikwiye gukogwa kugira demokrasi ariyo ntwaro rusange ikomezwe yongere iganze mu burundi ibyo ni bimwe mu bibazo tuza kugaruka hano uh, no n'umutumire turi kumwe mpava ndamubashikiriza mu kanya nk'uko nemejeje kubivuga ndakuramukije nongera ndaguha nikaze muri Karadiride muno munsi ndakuramukije kandi ndagushimiye kubona mwantumiye mu kampaka kugira ngo mvugane na bene wacu eh, bari hanze y'igihugu ku bijyanye n'intwari ya demokarasi kandi ndaramukije n'aba ariko baratwumviriza mhm. mu ntangamarara navuze yuko atawuvuga demokarasi mu burundi yibagire umugambwe usohanya forodebu imbere y'uko neza neza tujya mu ntangamarara forodebu n'uruhe ruhara ifise muri demokarasi hano mu gihugu cyacu eh, kugira umenye neza uruhara cyane bose ko baratwumviriza uruhara umugambwe usohanya forodebu ufise eh, mu muzo w'intwari ya demokarasi mu burundi no kumenya iyo twaje tuva eh, mu burundi twaraciye mu ntwaro nyinshi twaraciye mu ntwaro za cami aho ubutegetsi kugira ubushikire eh, hari ibinyuma byakoreshwa ngo umuntu apfukane imbuto mm. turaca mu ntwaro eh, z'ingufu za gisirikare aho mu gushyikira ubutegetsi hakoreshwa inkoho mm. aho bamwe bakoresha rero ibyo by'imbuto byace bisubirwa n'inkoho ukaza wumva ngo zahinduye imirisho kandi byaca bigenda uko nyine niho rero hahita imyaka myinshi turi muri mwe n'izo ntwaro abantu sifurudibu gusa abantu batanga kwiyumvira bati none ibi bintu turimo z'intwaro by'intwaro zigikenye z'agahotoro z'umusunikano ziza zivuye mu minwa w'inkoho bizohera ryari kugira ngo umurundi ashobore kwidegembya nko mu bindi bihugu ashobore kwishira akizana agashikiriza ibyo agona atankomanza n'akibaguzwa akagira ububasha bwo kwitorera abamuserukira cyangwa abamurongora mu mwidegembya atamusunika atamuntu amuteye igitsure mhm. akagira ububasha mbere bwo gushimira abo bantu bayashize imbere yatoye iyo bamushimishije nabo bakamuserukira neza bakamutwara bakamutwara neza bamutwara nabi nakakongera akagira n’ubasha bwonyine bwo kubabogoza ni mhm. muri iyo ntumbero rero furudebu yaje ivuga iti intwaro ihagaze ku mugambi umwe imyaka mirongo itatu umva leta zindi za mbere si ndazigaruka ko mhm. tuti imyaka mirongo itatu ni myinshi harakwiye rero kuza Eh, intwaro ishimikiye kuri demokarasi iyo demokarasi nayo ikaba irimo imigambo myinshi ku buryo imigambo myinshi ishobora guhiganwa ikorekije imigambi ishyikiza abanyagihugu haba abanyagihugu bagatora imigambi bipfuza mm. bagatora umugambi bashaka bagatora abarongora cyangwa baserukira bipfuza bashaka kugira ngo tuje mu ntwaro y'imigango myinshi atari umugango y'iprona umwe rudende gusa mhm. mugabo rero hakaba n'abandi babisaba ahantu eh, bavuga nka paripehutu yarabisaba yavuga iti turakeneye natwe kwinjira mu ntwaro z'igihugu aha mm. rero nuvuga n'amakungu eh, hariho nk'inama yabereye mu Bufaransa ahantu bitwa irabore yarafashije kuko yarategetse ibihugu bya afurika kuja muri demokarasi Burundi burimo numva mhm. rero hari ibyakorerwa hagati mu gihugu hari iby'inyuma y'igihugu eh, hagiyemo ingufu nyinshi mm. hagiye ingufu nyinshi kugira ngo icyo cyiyumviro cyemerwe mhm. ariko aho nyine eh, honorable Eh, byarabonetse yuko muri iyo myaka uguhangara nk'urwego rw'umukuru w'igihugu wasanga eh, ari ibintu bigoye dufatiye ku karero k'ubu ni igiki cyabatera izo nguvu canke no kubera no hanze y'igihugu wasanga naho ni bariko bararondera intwaro rusange ko yotsimbatara mu bihugu bitandukanye eh cambere cucu nuko uh, eh, abashinze umugambi sabanya Frodebu benshi bari hanze mhm. bari mu Burundi ntibashobora mu buhungiro benshi ntibashobora kwiyerekana haba twari twabonye amabi kandi twe twamaze kuvuga tuti bizogora tuzogira ingorane kandi zarahabaye n'ubu ziracariho bizotugora tuzogira ingorane ariko umugambi utegerezwa gutangurwa mhm. ukabandanya tushikana tutawushikana abandi bazofata tuzo tugejeje babubandanye ariko mu Burundi ntabigume hari umugambwe umwe mhm. ariko honorable reka tugaruke kuri demokrasi uno munsi mwarabonye ukuntu yavutse haba niyo nama irabore canke nahano hagati mu gihugu mwarabonye ukuntu demokrasi canke ntwari rusange yagira avuka ukuntu yaburijwe za ntitwogaruka ko ku mateka atandukanye ariko none uno munsi twovuga yuko demokrasi yifashe gute Eh, uno munsi kugira umenye ingene demokarasi yifashe no kurabya biyiranga no kurabya demokarasi namwe mwabivuze mu ijambo ry'intangamarara icyo twokwita inkingi za demokarasi le pilier eh inkingi eh le pilier inkingi za demokarasi umuntu akarabya ingene zimeze mm. eh iramaze gutera intambwe mhm mm cyambere ciyumviro ubu kivugwa n'abarundi bose hera ku mugambo y'iprona utacerekwa twikizana mhm ihiganwa kugira habe amahiganwa umugabo mhm. si ubuhojojo hmm? si ubuhojojo bw'imigambwe ni imigambwe irenga ibiri mhm. dufate nk'irihiganwa ry'amatora duherukamo mikeya kuko nta migambi jika mirongo ine mirongo itanu ubona ngaha muri igihugu cy'u Burundi inyuranye mm. ariko ntacu ariko iyo migambwe uko ibayeho kose uko imeze kose irahari ningo bategezo kumera muntu wa demokarasi mugabo arahari ako gahaze kari hehe kuri ayo mashirahamwe no agahaze urumva iyo migambwe bame nico kimwe n'imigambwe mbere naho mashirahamwe baciye baje mu vyamoko abandi baje mu byo gushigira ubutegetsi abandi baje mu byo gushikira imigwi cyangwa iriya baribagiye ngira ngo ni na batwara ubushikiranganje kugira basabe barabyibagiye ibiribo mm. ubu bakorana n'amoko bakorana n'imigambwe bakorana n'ibyo byose bahuye bishobora kuba tutuma sinzi ko ari ukubaho mm. bagira ngo ubuzima bwiza niko babyumvira bobo ariko bariho Mhm. harabari ngaha mu gihugu harabari inyuma y'igihugu no ku migambwe bijyana naho ntabivuze ni uko bimeze harabari ngaha harabari hanze mm. bariho ibituma birahari inkingi ya gatatu ni ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru mm. nabo bariho ariko twebwe turemeza yuko nubwo bariho badakora bisanzwe nk'uko bavyumva nk'uko bavyifuza nk'uko bavyiyumvira wowe uvuga uti uri ngaha kuri radiyo isanganiro uri kuravuga nibyo mvuga bari n'ubwo ngoma radiyo yose yafise uburenganzira mufise mm. hari atabufise ni navyo mwagarutse ko mu ijambo mwashikirije wanashima kujya eh. munsi nyezi no gerekeza ya 15 eh, eh. ako gahaze bamenyesha makuru kumbure kugira abarongoye bimenyesha makuru canke abarongoye ugwego ama radio n'ama televiziyo bihuriramo kugira bikosore ni iki kibura ugira ni kuri bo mhm. bo hari hari ibi nka mirongo umunani ku ijana ribavako ariko nabo bashobora kuba babuze uruhara mm. bakumenyesha yuko abamenyesha makuru bajejwe kujya kurondera amakuru mm-hmm. bakayaraba uko ameze bakayashikiriza uko nyene ntihakenere ntibikenewe ko hari undi muntu aza ngo ibyo si byo wabonye mm. kandi ari byo yabonye mm. kuko nawe agiye gufata kwiha uburenganzira bwo gushyikiriza ibyo atabonye burya arashobora kugira ingorane mandara yigeze kutubwira ati umenyesha makuru akurondeye muha amakuru akuronderaho ariko kubyo uyamwimye umwimye amakuru uwo muhaye amakuru aza kuvuga ati kandi agacongera ko nayandi utamubwiye mm. eh? umunyeshamakuru aragenda akayarondera akayazana kuva na kera narindi kuva ku mugambi w'iprona aha kuri radiyo televiziyo y'igihugu hamye haba abantu ngo banzuzane ndabe numvirize mm. hariho n'ubu n'ababyitse uratohoza eh, amakuru uyazanye ati kugira ashikizwe ah, abanyagihugu canka bene gihugu eh, banzu yazanye muri laboratoire yego sinzi ko laboratoire mhm. yo bari laboratoire mbi uwo mushefu wabakayumviriza yakumva atamuryoheye mhm. eh? kuko urabona hari nk'amakuru abavuga bari ku butegetsi mhm. cyangwa umuganga uri ku butegetsi bajya rero akakubwira ati ibi utabikuyemo amakuru ntavuga jewe bindakubwira sinkuru mbarirano mhm. hari abamenyesha makuru simvuga bari bo bahora baza bakampa ikiganiro tukaganira duhejeje ati mutama uratuganiriye ariko byiza cuturondera makuru no tushira ku radio ibimenyesha amakuru byose ibimenyesha amakuru by'ubwo butegetsi bivuga iby'ubutegetsi gusa bakora nicyo yakushaka avuganye n'abandi batari mu butegetsi ni induru honorable turaho nyene muvuze ubutegetsi kuko muhagaze kuri kica bamenyesha makuru kumbura umuntu yumvise ubutegetsi mwatubwiye yuko imigambwe mwabonye yagiye mwihiganwa kumbura ubutegetsi bwo bari buri mu mugambwe umwe kuko ubutegetsi n'umugambwe urumva yuko bi ingene ubutegetsi bushikirwa sinavuze amatora yariyo mm, nkingi mm-hmm. ya kane sinabwana yivuga dayeri nubwo twavuze ko ibyo by'amatora bibaho ni kuvuga Umugambo ushyitse ku butegetsi naho bari umugambo wahora rumwe na leta mhm. hm? ingene uca wigenza uca wigenza nka leta usanga mbere ari wo usigaye utegeka leta mugo ni ibintu bibiri byategezwe gutandukana bisanzwe mhm. bisanzwe kuko leta ikorera abanyagihugu bose mhm. abarongo umugambwe n'abakorera uwo mugambwe nyine uba ku butegetsi uba ku butegetsi ubandanya ubaho nk'umugambwe ariko warumvise n'ejo bundi umukuru w'igihugu yarakoranije abacamanza hariho umucamanza yavuze ati erega perezida nawe uri kudukarira dufise ingorane z'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara iyo dukorera mm. dufise ingorane inzego dushobora nka ugasanga ubucamanza bagomba kubutegeka inzego nshingamatwaro barazitegeka ugasanga amateka abakenguza amateka barategekwa mm-hmm. n’ibindi bitoroshe ariko urumva turi ku rugendo Mhm. turi ku rugendo rw'izina demokarasi ni bimwe mu bihatse nitwashika ku ntambamyi ndaze kukubwira intambamyi jiwe nabonye mhm, mhm. Eh, niko ndakubwira gusa ko ibyo wowe wiyumvira uti haba ubutegetsi hakaba n'umugambwe si byo eh, natwe twarahaciye ndabizi kandi turaba tuvuga ngo turi ababyeyi ba demokarasi ndazi bimwe mu byadushikira honorable eh, turi mu kinjira cya mirongo na rimwe ariko kumbure turi no muri karadiridimba ni ikiganiro cyagenewe abarundi bari hanze y'igihugu ariko kumureka mu minota nk'ibiri duterere natwe amaso hanze y'igihugu murabona ibiheruka kubera muri gine ejo na ejo twabibonye mu myaka za mirongo ibiri abagumutse muri za maghreb n'ahandi ejo na ejo ubwo ntibizoshika kumbure n'ubwo mwavuze ati eh, demokrasi yaratsimbata ariko naho tutaragaruka ku ntambamyi hariho ibintu bigenda biyiburiza ejo na ejo ntimubona kumbure ko n'ibindi bihugu eh, inzego nk'izo z'igisirikare nubwo mwari mwatange muvuga muti ngaha ah, ni ikintu cyagoye gushika ko ariko cyarashyizwe ko mm. wahariwe demokarasi mm-hmm. tukavugana neza ibya demokarasi rero wari uti muri afurika harabigenza ukuyego irega bigenjeje erega hari abatorwa agaca bigenza kwakunda kundi nyene kwa babandi bahora bafata intwaro mhm. bashikira ubutegetsi babicishije mu bigwanisho ni bya bindi nakubwira bya kudeta mhm. mwavuga ati imirisho harabigenza kujya nyene badahindura ugasanga hageze sinakubega nari nakivuze ngira nakivuze nabi gusa nari navuze nti abantu baratorwa bakahashika amaze kuhashika agacagira agira abantu bita akagwi akazu mhm. baba hambavu yiwe agaca akora shumenya yuko muri babandi mwahiganwa canke abandi bacha ati bo byamunaniye turamukuraho yanze ko tumukora ku neza tuzomukora ku nabi kuko nawaca afata igisoda akagira guyiwe agafata igipolisi akagira guyiwe ubucamanza uko eh, inzego nshinga ntwaro zikaba gwiwe n'umugambwe mhm. niburya nibyo bica bitera rero umutima mubi mu bandi mu banyagihugu mu bandi eh, banyamigambwe ugasanga basubiye muri bya vyimviro bya kera hamwe byo bandanye uko nyene mhm. abantu badaciye ubwenge twogaruka hahandi nyene kuko iby'amakudeta byo gutembagaza ubutegetsi bishe mu bigwanisha saho twavuze gusa mhm. ivyumviro urabibona ko ahantu henshi wavuze wanavuze no ngaha mu mwaka wa 2015 byarahatswe burya byarahatswe mhm. eh, sinari ngaha nari i Dar es Salaam ariko narabyumvise byarahatswe ni ukuvuga rero aha muri Afrika amakenga arahari ku bijyanye n'ingendo ya demokarasi izoshinga imizi kumwe ariko urabivuga izo tsimbatara kumwe ariko urabivuga mhm. haracari ingorane nyinshi kuko abantu ntibaravavanura hmm? mhm. abategetse cyane cyane ntibaravavanura na ya ngendo ibyo twabaye sinzi ko ari ukumugara birashoboka ko baramugaye baravavanura kugira ubutegetsi intwaro ya mwana wa mama mpinga yanje mhm. ugasanga nabo mu bwoko bwawe baca imbere cyane cyane na mu mugambi wawe baja mm, na mu muryango wawe yambimwe bita makara baje imbere arabo mwiganye ugasanga ikije imbere si neza y'abarundi bose uh, ugiye ku murongo bace bamuduhereza kugira nawe eh, agire ari intererano canke ikibazo ariko tugaruke hano muri kano kanya mu kurindira abatwakura eh, nibutsa ko turi kumwe na honorable eh, Leonce niwe eh, icegera cy'urongoye umugambwe sawanya Frodebu niwe ariko aradufasha gutahura no gutahuzanya ah, demokrasi ndabibutsa yuko twatoye bino mu gihe mundwi muri iyi ndwi turangiza kugenekezo ya rya cumi na gatanu wari umunsi mpuzamakungu hariwe demokarasi mu burundi rero ngenda kumana rero niwe turi kumwe hano reka tugaruke kuri izi ntambamyi uno munsi demokarasi eh, cyane cyane dufatira hano mu burundi eh, intambamyi n'izihe zibangamiwe n'iki kugira koko demokarasi demokarasi itsimbatare kuko mwavuze yuko impinga uh, iracyariho kuko uno munsi ntawe uvuga yuko uh, nkuko mwavuze uti demokrasi ijana ku ijana yoba mu gihugu naho yishyura kuri mirongo itanu ku bari bike mm. intambamyi rero ya mbere nabonye intambamye nabonye ya mbere ni intambamya ya kabiri ni abashavuye nabo baca baca muri iyo nzira yo gufata ibigwanisho mhm. umukuru w'igihugu yishwe hakoreshejwe igisirikare mu bigwanisho nabambeshe iyo intambamye ya kabiri kuko mhm. nabo baciye biyumvira bati eee eh, burya rero ndushobora gutwara udafite igisirikare mhm. baca bagira nk'amwe bakera igisirikare bagomba kucitirira umugambwe cyangwa nk'amwe bakera igipolisi bagomba kucitirira umugambwe urumva ni intambamye ikomeye kuri demokarasi intambamye ya gatatu nabonye ni imwe ariko ndavuga rero by'imigambwe ihari by'amashyirahamwe eh, yigenga hari byamenyesha amakuru n'ushaka n'ibimenyesha amakuru bihari byavutse byitwa ngo bijye gukorera mu ntwaro ya demokarasi ariko ugaca usanga ntibyemera ingendo ya demokarasi ntibemera ingendo ya demokarasi abo baribonekeza bariho turabazi iyo rero nayo niyo ntambamye eh, iyo migambwe yavutse ni imigambwe ni amashyirahamwe yigenga ni abamenyeshamakuru amaradiyo amwe batemera ingene intwari ya demokarasi yubatse mugabo bagaca bafashanya bafatana n'abari ku butegetsi nicyo cya kane kigoye ubukene nasanze ubukene hajya bugoye ubu turi ko turavugana kuri radiyo hari abantu bakiri mu by'amoko intara si ariko iby'amoko baracari muri byo iyo nayo ni intambamyi ihambaye cyane intambamyi yindi ni uvuga ni nyinshi ariko reka mvuga izo gusa iyindi ntambamyi ni urudandazwa ruba dukitirwa amatora burya nta matora muri afurika no mu burundi harimo arabaho hari ikintu kimeze nk'urudandazwa mbwa hariho ibihugu bimwe bimwe bifatwa ko zagana za gana kenya n'ahandi ibihugu kenya byonzi neza na neza atakoresha kurimo ni gana ni botswana ni botswana nk'icegera cy'urongoye mugambwe sabanya Frodebu ariko no munsi twavuze cyane n'uruhara rwa Frodebu yo rwakuye demokrasi ariko uno munsi imwebwe nk'indongozi nkuru mwabonye demokarasi kuntu yagiye ibuzwa muri menshi ibyanka biduga iryama bibyuka uno munsi hari icyo bakiri ko kirakogwa uh, ni nk'igiki kugira koko murabe yuko eh, zino ntambamyi cyane cyane zovaho basi naho yo yoba mirongo itatu kwijana ariko gato yico muraza kukivuga inyuma y'uno atwakuye ah, n'amahoro amahoro eh ninde tuvugana bavugana na David muri Canada David muri Canada sangwa ikaze muri Canada ridimba hama uhakaya honorable Leon Segenda kumana turi kumwe hano ego eh, murakoze ku mikaze ndaramukije eh, nyakubahwa eh, ngenda ku mana ego ndabaramukije nanje mugira umunsi mwiza ego muranunga reka manze nkupe iyindi radiyo iriko iravugiramwo mhm, mm. cuduga ku ijambo rero hari abakigaragaza kudusubiza inyuma hmm. Demokrasi rero ntuyigereranya n'umwana umwana aravuka agatangura konka agatangura kurya ibyoroshe agatangura kwavura mm-hmm. agatangura kugendagenda gutangura kugendagenda buke buke agatangura kuvuga mama ni ukuvuga gushyika hamwe azovamo umwana akuze mm. akajya ku ishuri agatangura mu wa mbere akiga agatera imbere agakura akavamo umugabo demokrasi ni uko ntuyigereranya mm. twebwe rero mu burundi demokarasi murazi ko atagiye kirekire yamaze mm. iracari ntoyi cyane nicyo nicyo kosa abantu benshi bakunze kugira iyo bagereranya demokrasi y'iwacu no muri ibi bihugu bikomakomeye demokarasi usangamwo bimazemwo imyaka amajana ane mhm. ni ukuvuga rero nuvuga ati aho tugeze ku rugero turiko jewe mbona igikorwa tujejwe twese nk'abarundi abari mu migambwe yaba iri ku butegetsi iyo mm. itari ku butegetsi icyo twoharanira ni ukuyitsimbataza mhm. mu kuritsindataza naho rero bisigura yuko turengera inyungu zacu tugashyira imbere inyungu z'igihugu ibyo hmm. nabyo ndashimira leta dufite uno munsi iri irabyerekana apana mu majambo gusa mu bikogwa hmm. ku bwawe ni kubibona mu nyumve neza mu bikogwa hmm. ibyo biriko birakogwa nk'uko hmm. rero nabivuze ni urugendo ndemeza yuko tutarashika ariko turi mu nzira nziza kandi tuzoshika murakoze cyane ego nico nushikiriza hmm, murakoze david ego akamu rero notera abarundi twese ni uko iyo demokarasi imbere inyungu z'igihugu cyacu mhm. hanyuma tukima amatwi tukima amatwi ba kubera kenshi nibo baducanisha hanyuma bigatuma dusubira inyuma ni nawo mutego twahatswe kugwamwo muri bibiri na cumi na gatanu murakoze david ibyavuzwe n'ibyavugiwe hejuru mugabe ibyabaye byari bifisemo ukuboko n'umuntu wo hanze kavanta ubwo rero uwo ari we wese mucajejwe uwo ari we wese icyo muri rya migwi yose mwadondaguye byazobereye mu ntwaro ya demokarasi nibyo nabyo nyine kuko wumvise ingene yavutse ubwa mbere abahari batabyemera babyanka ubwa kabiri hagaca bakurikirwa n'ingorane z'ubwicanyi n'ibindi byinshi bibi byakurikiye eh, ubwa gatatu bakaba imigwana urumva twaciye ahantu hmm. ariko yagarutse ku kintu ngo bakavantara kuki uno munsi abarundi bashima cyane kubona yuko uruhara eh, rw'ibyo bategerezwa bo kwikemurira haba harimo ukuboko kw'abantu hanze ibyo byarabaye reka n'ubu eh, byose ntibagiriranire ah, none uburundi bwo kwiyugarana ibyo rero ubigize kandi bavuga ati nibacu ubwenge bakisunwa bose kaja hamwe bakagwanira ikintu kimwe ndizo tukibironza rero ushikiriye igihugu ntutware neza kugira ngo ibyo ntibibeho baca baje mu nitwe tubakwega si baza mm. nitwe tubakwega tuzorekere kubakwega kutabakwega ni ugufatana munda nitwitana abatutsi nitwitana abahutu nitwitana bava hariya cyangwa bava hariya bajya bajya bagiturire bariho sukubesha mugabo mu jambo ry'indangamarangera mwarumvise umbusumana avuga ati shakuje muri aya makartier komakomeye nta mucamanza n'umwe afise y'inzu sinabizi igihugu gute kandi wumva nabone sindabizi ariko ibyo umukuru yavuze ku bucamanza jewe ndavyemera n'umugango nturukamo uravyemera kandi rero avuze ati bajya bariko bakora nabi ntitwokomera kuvuga rumwe nabo kujya nta bafrode barimo n'umugambi uri ku butegetsi n'ubutegetsi kugira burya demokarasi ikomere twebwe icyo dukora tubandanya urugamba twiyemeje yo kuguma twereka abanyagihugu ahari ingorane kugira ngo demokarasi ishinge imizi itsimbatare ibe demokarasi Eh, ihumuriza abarundi bose mm. ibe demokrasi yubahiriza umunyagihugu kuko ujya munyagihugu niwe soko ry'ubutegetsi ingihe uburenganzira bwanyu bumeze ukumeze ukutu turabye mu bikorwa by'iterambere mu gihugu raba ibyo mukora n'ibyo mukora uraba ujyarirwa kubita ikaramu nk'uko tuko turakubita ikaramu ngaha uraba ibyo ku mugoroba aba yungutse akubita ikaramu mm. namwe muri abyo mwungutse rero tubana twigisha abantu ingene eh, intwaro ya demokarasi ibiranga intwaro ya demokarasi agaca kupfungisha mm. eh, hari n'abajya ibiturire barate bakajya kurya ibiturire by'abanyagihugu ni mukuru w'ibera biyamirije narabumvirije mm. ariko honorable tugarutse kumbure ku ruhara rwa Frodebu eh, ni na kano kanya wanashima duce tunaronka twarabonye namwe bwe yuko mu bafodewo inzira guhemuka hagi haraba um, novuga abato bigenza mhm. abanyamigambwe bigenza abanyagihugu bigenza eh, abari mu nzego zose ingene bigenza abanyamigambwe rero na forode birimwo mm. sinzi ko ari ukubera tutaronse umwanya ukwiye kwigisha ingene umuntu wateza kwigenza mu ntwaro ya demokrasi muri forodibu nabo nyine naho nyine harabonetse abantu batategereye neza urugamba forodibu yajemwo irimwo bibaje kwa ari kurondera amarongo hmm. bitiranije urwo rugamba ibyicaro amarongo amafaranga ubuzi byarabaye biratera umwuka muri forodibu haciye haza rero ayo ayo magara mubi ariko burya imirana imperuka tuzosubirana iyi migambwe ibintu ishobora kuzimangana hari ibintu bibiri abarundi bayirabirako mm. bayirabira ku guharanira ukwikukira kw'abarundi mhm. cya kibazo gikomeye cyane forodebu kugarukana neza na neza intwaro ya demokarasi si intwaro rusange intwaro rusange nibyo byo kugabangana abantu bazana ngaho ni intwaro ya demokarasi abantu bahiganwa umuntu akajya ibyo yabiri yakuye mugahiganwa mhm. ndapane bya bindi nibwirizwa shingiro ryacu kigendera ngira na senyi uzosome neza twaranditse amasezerano yarusha kandi muri ribizwa nshingiro ririmo twavuze tuti kubera ko abantu bishize mu mutwe yuko ikibazo nyamukuru mu Burundi ari cy'abahutu n'abatutsi mm -hmm. kandi abatutsi bakaba ari kwijana wewe urashaka kubakora kwijana kwashaka kuri zero bikashoboka reka icyo kibazo tugitorera umuti dusabikanye kugira ngo duce tugenda rero ku byo tuma demokarasi ikomera igatsimbatara mm -hmm. nibyo tutarashika ko rero mugore burya twaranditsemo tuti ibi bintu by'amagaburanyama ibiharuro mirongo ine mirongo itandatu bingahe hazogera igihe inama nkenguzamateka iraba ko bigikenewe ko bibaho ariko aho nyene eh, honorable turi aho nyene mugabo nta kiringo mwatanze nta karongo ko musi kavuga gati twihaye ikintu ikiringo iki niki kuko hari uwavuze ati abanyepolitike kumbure bariko barayaga hari bimwe bimwe bashobora kumvikana ejo ugasanga birahindutse mugo ntibibahindukiriye bo neza cyangwa bikabahindukira ukundi twaramaze kubibona mm. ibe iprone ibajije izo bikubwira nyene bwizwe nyigero ya 1992 nyene yariteguye yiraba mhm. mugabo imaze gutsindwa igacibi ya mbere mbiyamirijwe bwizwe iryo bwizwe na frodebu na frodebu hari ibikorwa yakoze yiraba muri mu mwaka wa bibiri na gatanu tumaze gutsindwa rimwe rimwe abantu bari baranditse bibagaruka ko twagiye kubona tunatebye byaratugarutseko mm-hmm. rero ibyo kwiraba ni ibintu bibi cyane nuvuga rero yuko muri iyi ntwaro ya demokrasi igikuru ni ibyo byiyumviro honorable ngerageje kugutahura ntibiri ko birategurwa eh? ubwo ejo na hirya y'ejo ntitwabona mutumye ko amenyesha amakuru ubundi turatanga kubitegura mugabo twe turemera tuti igihe bizoba ngombwa ko twicara mu bwambwe sabanyafuro tukavuga tuti bimwe twaharanira cyagiye nibya bindi mwari twari ko turavuga tuti kuraba higeze mm-hmm. tuti bimwe twaharanira cagiye ngibaho bigeze nk'ubu twebwe dutangura twaravuga tuti inzego nshingatwaro ni ubwoko bumwe n'umugambi umwe ubu ntabyo twavuga ni uko natwe turashobora turashobora kwicara rero mu bacamanza ataba mu bacamanza gusa banyumvise mm. nabi nta na hamwe mu nzego z'igihugu hari umufrodebo Afrode yarakumiriwe yarigijwe inyuma ntituramenya neza amakosa Afrode bakoze ni byagarutse none twebwe niko tubifata ubu muri Frode mhm. ne twagwanje gukumira natwe duce turakumira mhm. reka eh, honorable turiko dusa nabarangiza murona ko nakanya katujanye kumbure eh, mutubwire kazoza ka demokrasi none hano mu gihugu mukabona hehe kari hehe eh kazoza ka demokrasi nakubwiye yuko eh, ubu icyo cyumviro bose bagifise icyo ni cyambere icya kabiri ibimenyetso nakubwiye ko bihari ibimenyetso biranga itwara ya demokarasi ubwa gatatu ntitwaronse umwanya ukwiye wo kugira ngo abarundi bigishwe neza ibyo bijyanye n'intwaro ya demokarasi mhm. babimenye babibemwo babigenderemwo n'abaca ku butegetsi ntibaba babizi niba navuga banyamigambwe abatorwa ntabyo baramenya neza abantu baracaraba imbere yabo abantu turavuga ndaguciriyemo honorable hari icyumviro muri forode buco gushinga ishuri rya demokarasi ryo kwigisha demokrasi atari ishuri ry'urubaho mugabo ishuri umuntu yiboneramo ico cyumviro kiracariho kumbure kugira turabe yuko byojana na kazoza ka demokrasi aho twukarabira ico ni cyumviro ngende ko ca Frodebo kuko tuvuga tuti ubu turabye twebwe iko twaje dukura babyita ama generation hmm, hmm? urungano turiko eh, turiko turegereza guheza ibijya hmm. bita gushika plafone mu kwiyumvira burya rero bimwe ariko uravuga ati kazoza kayo hariho benshi ubu ibyo twebwe tutari tuzi ubu babizi mm. kuko biranditse hari ibintu byinshi byanditswe bivuga demokarasi bitabona byinshi cyane eh, hari amabwirizwa shingiro menshi cyane avuga ibya demokarasi ubu rero hariko haraza urundi rungano rudukurikira urwo rungano rero ntizoba ruboshwe n'ibi by'amoko urungano ntizoba ruboshwe n'ubwishime ubwo niko ndavuga pana urw'iwacu urunga ntizuba rubushwe n'inyungu z'abantu mm-hmm. no kwikwegera no kwikwegera ko nibyo nyine mvuga bikwikega umuntu yiraba yiraba akaraba n'abamwegereye gusa abo barihuje wenda ndababona ndamaze kubabona muri forode ndamaze kubabona naha mu gihugu ndamaze kubabona bariho mm-hmm. ngiye muranabumviriza mbere muzoze murabaha n'ijambo mm-hmm. kugira ngo abo nita nouvelle generation politique si muri forode gusa ni mu gihugu cyose byorohe kandi warabumwa mu byiyumviro ashikiriza nuko numvise avuga ko eh, aho bari kumwe batamufasha mu byumviro ashikiriza avuga ati dufatire kugwaruka kandi hari amashirahamwe y'ugwaruka yashinze eh, amashirahamwe ntakora neza kuko harugwaruka rwacu rwibaza ko ari amahera babarungikiye eh, bo mu mugambi uri ku butegetsi bitwa imbonera kuri hmm. bace baza ko amahera barungiye agahemba mugo yari amahera yo guteza imbere imitumba Mm. apana urwaruka imitumba n'urwo rwaruka ngo bikoze eh, eh, baba barimwo mm. kandi nibyo biba byoroshe kandi warumvise ko yavuze ati dushinge ni banke yabo mm. abakenyezi uko nyine icyo kintu ntibacumva bajya avuga banka kumufasha bakacumva natwebwe tutavuga rumwe na leta tukacumva tukacigisha hariya kumutumba mutumba ariho havugwa iterambere havugwa demokrasi, havugwa gusubiza hamwe hajya ku mutumba burya imitumba igize ikomine zone ntayo mvuze kuko nakantu bashira hagati mm. gusa ikomine imitumba igize umutumba nuko mu ikomine zo bavyumva amakomine agize intara mu intara zo bivyumva intara zigize igihugu igize akivyumva hariya bijya hajya ijya hajya no twavuga rumwe rero kuri bijya mm. batugati kuvuga rumwe na leta akanya karatujanye ariko akamo mu masegonda 30 nakahe kamo mu motera abariko baradutega biri haba mu Burundi canke mu mahanga kugira koko zino nkingi za demokrasi zubahirizwe mu masegonda 50 honorable mu masegonda 50 novuga nti intwaro ya demokrasi mu Burundi iri kwiratera imbere iri kwiraza mm. kugira rero ishoboke nuko ari ku butegetsi bo ko twese turabarundi twese tungana imbere y'amategeko ko gufatanya gukira atamwana n'ikinono abari ngaha n'abari hanze hakaba intumbero yo kubashyira hamwe bakagaruka mu gihugu kuko igihugu kigifise abantu bari hanze nk'abo n'ubu uko bangana ntigishobora gutekana iyo kidatekanye ntibizokunda eh, ubwa gatatu ni uko imigambwe yokumva neza yuko ushinze umugambwe umugambwe ujejwe eh, gufasha leta gukebura leta ku bitariko biragenda neza umugambwe ntujejwe gusega ugomba gusega uca winjira muri uwo mugambwe ufite ibyo utanga ntuze kubesha eh, ngo ufite umugambwe ntuze kuba ufite umugambwe atawufise icya kane ni uko abanyagihugu bo kwigishwa bakamenya neza ububasha bafise kuko badatu burya abanyagihugu narumvise nko muri Tanzania abakenyezi bavuga bati bo abagabo batusuzuguriye kandi twe benshi reka tuze dushire imbere umukenyezi mm. kandi haje nibamara kuvyumva zumviriza gahinda mm. ego reka rero abanyagihugu bakumva ati twebwe akamaro kacu mu gihugu ni twebwe soko ry'ubutegetsi ni twebwe soko ry'iterambere ni twebwe soko ry'ugusubiza hamwe no kubana neza babyigishijwe bakabimenya nta mutegetsi azosubira kubagendera ko kuva hasi gushyika hejuru yobandanya mwana twemere yuko akanya kabonetse zo tubatumire kugira tukiyage neza na neza tukinonosore yego cyane kandi bakengurukiye bakengurukiye rero nabo bose batwumvirije murakoze cyane yakoze Eric Wimana niwe ariko afasha mu winga bw'ivyuma kuri micro ya Rimedar niyo nkuru reka duhane isango kundi wa Mungu umwanya nk'uwo twatanguriye ko naho butaha